cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stela un Anģela. Kā šodien veiksim lasīt soļu grāmatas septīto nodaļu. Redzam, ka pat katrā nodaļā ir ļoti bagāts vēstījums. Mm Un pat vienā raidījumā visu nodaļu mēs nevaram izpētīt. Un parādās arvien jaunas, interesantas lietas, kurās gribas iedziļināties un saprast tās tuvāk. Tā kā iepriekšējā reizē mēs runājām par to, kā Gideons ved savu armiju cīņā un sapratām, ka Gideons gan ved, bet pašu Gideonu vada Dievs un pievērsām uzmanību tiem ļoti dīvainajiem, it kā absurdajiem rīkojumiem, kas ir pilnīgā pretrunā ar normālu kara mākslu. Mm. Midiānieši pretinieki ir milzīgs pūlis. Tur ir, kā tagad, ja lasīsim tālāk, jau to septīto nodaļu, tur ir divi karavadoņi viņiem bijušis, Oreps un Sēps, tālāk, kad jau Vēlāk lasīsim astoto nodeļu, redzēsim, ka tur divi ķēniņi arī minēti. Un nu, lai jau tas pūlis tur nebija tāds tik izcili organizēts kā ķēniņa jabīna karaspēks, pa kuru jau mēs kādus raidījumus iepriekš esam runājuši un pieminējām arī Sisero ļoti labu kara aprīkojumu. Šeit tas it kā nav, bet skaits ir liels un Gideons iepratīja var likt, kā mēs atcerēsimies, tikai 32 tūkstošu vīru pret midiāniešu spēku mazu bet Dievs saka, ka pat daudz. Tad mēs arī redzējām, kā Dievs atlasīja tos, kuriem labāk kaujas laukā nedoties, ka tur vispirms atkrita bailīgie un pieskārāmies dažām svarīgām rakstu vietām, kur bailīgie ir minēti, kā arī atklāsums grāmatā, kā aiz debes Jeruzalemes vārtiem, kas paliek uh, Un vēl joprojām man ir šīs pārdomas, ka tur uh, varbūt dažam labam taču gribētos likt pirmajā vietā tur slepkavas, netikļus vai vēl nesko, bet nekā. Kā pirmie tai rindā, kas paliek ārpus, bija bailīgie. Jo nerad no bailēm rodas arī daudzi citi noziegumi. Tālāk mēs redzējām, ka vēl ir tāds, at, un, un, un tie bailīgie bija diezgan daudz, palika tur kā desmit tūkstoši, Nu, daudz kas aizgāja mājās, bet nu, labi, ka aizgāja mājās. Nu, no tiem desmit tūkstošiem vēl bija jādzer vai nu no rokas stāvus vai jālokā sunītim, un kurš te nu metīsies uz četrām lakt to ūdeni, un kurš stāvus dzers, un tā atlasīja 300 vīri. Un redzējām arī, ka viņus Dievs sūta – Nu, normālā kara mākslas izpratnē bez ieročiem. Viņiem bija dot tika, jāņem līdz tikai taure, gaismeklis, māla, trauks. Uzbruka viņi naktī, un vēl šis karaspēks 300 vīru vēl tika sadalīts. Liekas galīgi un pilnīgs absurds, kā ar 300 vīriem var piebeigt lielu karaspēku bet mēs jau varam atcerēties no jaunās derības Jēzus vārdus, ka Dievam nav nekā neiespējama, ka viņam ir visas lietas iespējamas un ka šādu neticamu karadarbības plānu Dievs piedāvāja tāpēc, lai Gideons un arī visa izredzētā tauta saprastu, ka ne viņu Lielais kara spēks vai kara prasme ir tā, kas uzvar, bet ka tas ir kungs, kas cīnās par viņiem un uzvar. Un šodien nedaudz varam paskatīties, kāpēc tādi ieroči un vai vēl kaut kur tādi ir bijuši. Un pirms visas šīs cīņas atcerējāmies, ka Gideons noklausās, nu, ko midjānieši runā, un viens kareivis stāsta otram sapni, ka liels plācenis ir ieripojis midjāniešu nometnē, atvēlās līdz teltī, un to tā ķēra, ka tā krita un apgāzās pavisam otrādi, un tā telts sakrita. Un Gideons to noklausījies paklusa midjāniešu kara nometnē kļūst drošs, jo visu laiku eh, runājot pa Gideonu mēs redzam, ka nebūtu viņš nav tāds liels un varens vīrs, kaut gan eņģels viņu tā arī uzrunā, ka Dievs viņu palēnām māca un iedrošina darīt lietas, ar kādām viņam iepriekš nav bijusi saskare. Un tagad Gideons jau modina tos savus nedaudz, nedaudzos karavīrus. Celieties, jo tas kungs Midiāna nometni ir nodevis jūsu rokās. Un viņš ko tad? Viņš dod taures, tukšas krūzes, nu trauki tajā laikā tie ir māla trauki, uh, līdz ar lāpām tajās tukšajās krūzēs. Tātad, lai būtu visu to kopā drusciņi vieglāk nest, lāpas ir iespraucis aiz tukšajās krūzēs. Un viņš tiem sacījies, skatieties uz mani, un tā arī dariet. Un redzi, kad es nonākšu pie nometnes malas, kā es darīšu, tā dariet arī jūs. Kad es taurēšu, es un visi, kas ir pie manis, tad arī jūs pūtiet taures apkārt ap visu nometni un sauciet tām kungam un Gideonam. Tātad atkal šajā saucienā pirmā vieta ir rādīta tam kungam. Un jātaurē ir visapkārt nometnei, no teksta varam saprast pusnakts sardze, nu tas ir ap pusnakti – Eh, svēto rakstu poļu tulkojumā var tieši saprast, uzbrukums notiek pusnaktī. Tā tad ir tumšs un īsti nevar saprast, kas kur kaut ko dara. Mēs arī varētu šeit lasīt no Pāvila otrās vēstules korintiešiem <clears throat> desmitās nodaļas. Mēs dzīvojam miesā, bet mēs necīnāmies ar miesas līdzekļiem – jo mūsu cīņas ieroči nav miesiski, bet dieva doti, vareni, kas spēj sagraut cietokšņus. Mēs apgāžam prāta sagudrojumus un jebkuru augstprātību, kas saceļas pret dieva atzīšanu. Mēs sagūstam jebkuru domu, lai tā kļūtu paklausīga Kristum. Mēs esam gatavi nosodīt tik vienu novēršanos no paklausības, kad jūsu paklausība būs pilnīga. Paldies! Un mēs redzam, cik ļoti skaidri un labi šis jaunās derības teksts sabalsojas ar to, kas notiek tiestašu grāmatā. Varani dieva ieroči, tātad tie ieroči – ko dod Dievs, un Dievs bija tas, kurš lika Izraēļa vīriem, 300 vīriem, kur vēl pat ir sadalīti, ņemt tieši šādus absurdus ieročus. Nu, ko tad varētu iesākt it kā ar tauri, kaut kādu krūzi, kurā ir iesprausts gaismeklis? Nu, es nezinu, ko tur normālam cilvēkam liekas, ka neko izcīnīt nevar. Bet šajā gadījumā Dievs ir devis šos ieročus, līdz ar to viņš ir tas, kas cīnās un parāda, ka viņam visas lietas ir iespējams un ka var uzvarēt arī ar šādiem dīvainiem ieročiem vai pat tika vispār bez fiziskiem ieročiem. Un šeit arī varētu izlasīt no atklāsmes grāmatas Dieva vārdu 16. nodaļas redzi, es nāku kā zaglis, laimīgs, kas ir nomodā un sargā savas drēbes, lai nebūtu jāsteigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Nu, un, kā pretinieks absolūti nebija gatavs. Jā, pretinieks bija pārliecināts par savu varēšanu, ka viņš ir ļoti liels skaitā, gan jau kāds apbruņojums arī bija, ka viņiem ir divi ķēniņi, divi karavadoņi un viss būs kārtībā. Un uh, uh, arī to, tas, ka viņš nebija tomēr tas uh, pretinieks medijānieši pārliecināti par sevi, Tāpēc, ka Dievs jau, da, uh, jau darbojās. Jā. Dievs darbojās, jo tajā laikā cilvēki uh, kā jau iepriekš mēs noskaidrojām, sapnim pievērsa ļoti lielu uzmanību. Arī pagānu kultūrā sapnis tika uzskatīts par dievišķās pasaules, ka tur viņa dievi dod kādu vēstījumu. Un šeit tas plācenis sadragā telti. Nu, un atcerēsimies, ka Gideons tika aicināts, ka viņš vīnas spiedas telpā, nu, nodarbojās ar graudiem. Tieši centās uzglabāt un, un apstrādāt graudus, lai viņiem būtu kaut kas, ko ēst. Un nu, kas tad notiek? It kā viņi iet apkārt ar tām taurēm. Un taures bībelē mēs redzam ne reizi vien. Šāds gadījums, ka notiek iekarošana ar tādu tauru, skaņu un karaspēka soļošanu ir aprakstīts arī Jozos grāmatā, kad ir runa par Jērikas krišanu. Jērika, ja mēs lasām, kā tur notika ar Jēriku, sestajā nodaļā Jozos grāmatā varam lasīt, ka Jērika aizslēdza savus vārtus un palika noslēgta Izrēla bērniem – Ne tur kāds iegāja, ne no turienes kāds iznāca. Arī var eh, nu, tagad no jaunas derības lasīt, ja no pirmās vēstules korintiešiem. Eh, tas ir no 15. nodaļas. kāds ir šis cilvēks, kas no zemes. Tādi paši ir tie cilvēki, kas no zemes. Kāds ir cilvēks, kas no debesīm, tādi paši būs tie cilvēki, kas no debesīm. Tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēka izskatu, tā mēs arī valkāsim debesu cilvēka izskatu. Brāļi, to es jums saku, Dieva valstību nevar iemantot miesa un asinis, tāpat kā iznīcīgais neiemanto neiznīcīgo. Redzi, es jums atklāju noslēpumu. Ne visi mēs aizmigsim, bet visi mēs tapsim pārvērsti. Pēkšņi vienā acu mirklī, pēdējā taurē skanot, tad atskanēs taure, un mirušie augšām celsies neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Jo iznīcīgajam ir jāterpjas neiznīcīgajā, un mirstīgajam ir jāterpjas nemirstīgajā. Paldies! Un arī tur ir minēta taure, ka pēdējai bazūnei atskaņot, jeb taurei, un par taurēm ir diezgan daudz runa arī Jāņa atklāsmes grāmatā, ka tur ir šīs septiņas bazūnes, kas arī ievada tādu kā visa pastāvošā sabrukumu. Un Pāvila vēstulē minētais runā drīzāk par tādu augšām celšanos un atjaunošanos citā veidā. Bet arī jērikā lietotās tauras un būtībā liekas tāds vienkāršs līdzeklis bez milzīgas tādas kaušanās sagrauj šo bezdievīgo pilsētu. Un ko tad dievs viņiem liek darīt? Un tur ir klātesoši arī dieva šķirsts. Tas kungs sacīja Jozo, atkal kungs saka – Redzi, es esmu nodevis jēriku, tās ķēniņu un tās varonīgos karavīrus tavā rokā. Nu, tā tad tur bija gan ķēniņš, gan pulks varonīgu karavīru, ne pa joka. Tāpat kā te bija daudz midiāniešu. Un arī tā cīņa, ka cīnās miesīgais ar garīgo, ir liekas tāda pat cilvēkam bez dieva spēka nepārvaram. Un Kungs nesaka, ka lai tagad savāc karavīrs un, un apbruņo no galvas līdz kājām. Aplēnciet pilsētu, visi karavīri, apeģiet tai apkārt vienreiz dienā, un tā darēt sešas dienas. Nu, ir gan karaga darbība, liekas ļoti dīvaini. Un septiņi priesteri, lai nes septiņas āžu ragu tauras šķirtam pa priekšu, bet septītajā dienā ejiet apkārt ap pilsētu septiņas reizes, un priesteri, lai pūš tauras – un tiklīdz tie garāk pultīs āža ragā, un jūs sadzirdēsiet tauras skaņu, tad lai visa tauta saceļ varen liela troksni. Tad tūdaļ sagrūs pilsētas mūri paši no sevis, un tauta, lai kāpi tiem pāri tur, kur ik viens stāv. Un tā arī tālāk notiek. Ja mēs lasām, kā tas notiek no 8. panta. Un kā Jozo tautai bija sacījis, tā arī gāja septiņi priesteri, nesdami septiņas āžu ragu taures tā kunga priekšā. Viņi gāja un pūta taures, bet tā kunga derības šķirsts viņiem sekoja. Un apbruņojušies karavīri gāja pa priekšu priesteriem, kuri pūta taures – un aizmukurējie pulki sekoja šķirstam pūzdami tauras, bet tautai Jozos bija stingri pavēlējis teiktami. Jūs nedrīkstat izkliegt kara saucienus, un lai jūsu balss nebūtu dzirdama, un lai nevārds neiziet no jūsu mutes līdz tai dienai, kad es jums sacīšu, saceliet troksni, tad jums būs kliegt. Un nu, līdzīgi ir kā arī Gideons pasaka saviem 300 karavīriem – kad viņiem jāpūš dauras un kad viņiem jāklīd. Un jā, turpināt vēl to, ko tu jau iesāki lasīt, ja? Um, septītajā reize priestira ja. pūta ragus, un Jozo teica ļaudīm, kliedziet, jo kungs jums ir devis šo pilsētu, lai šī pilsēta tiek nodota iznīcības lāstam, un viss, kas tajā kungam, vienīgi Rahaba, uh, lai paliek dzīva viņa un visi, kas kopā ar viņu namā, jo viņa paslēpa vēstnešus, ko mēs bijām sūtījuši. Tad ļaudis kliedza un pūta ragus tik līdz ļaudis izdzirdēja ragu skaņas, tie izkliedza skaļu kliedzienu un mūris sabruka, ja, kas stāvējas un ļaudis devās iekšā pilsētā taisni uz priekšu, un viņi ieņēma pilsētu. Šeit arī Dievs darbojās ar caur... Jozo. Jozo karavadoņa <laughs> dzīve, un redzam, interesanti pat tādu momentu, tie Jozos karavīri pat ir abruņoti, bet viņi tos militāros ieročus neņem rokās un necīnās ar tiem, bet cīnās ar šiem dieva ieročiem, un pats dievs līdz ar derības šķirstu ir viņiem klātesošs, Un ko viņi būtībā dara? Nu, to var saprast arī pat kā tādu lielu slavēšanas lūkšanu. Viņi iet un pūš šīs tauras un ir uh, eh, klātesuši priesteri un pats derības šķirsts, mūri sagrūst. Nu, ja skatās no tādiem varbūt fizikas likumiem, tāda ilgstoša skaņa, viņa rada spēcīgu vibrāciju arī tas troksnis, jo ja tāds e, pulks pūš, nu Gideonam ir 300, bet tur bija stipri vairāk, tas āža ragu tauru skaņas ir diezgan, ja kaut kur laimējas dzirdēt vēl kādu līdzīgu tipu instrumentu ieraksts, un kā skan arī tāds, nu, spalgie metāla mūzikas instrumenti. Ja to ir ļoti daudz, mēs varam pat iedomāties, ka šī skaņa pati pa sevi uh, arī var tādu mūri sakustināt. Un kas tur vēl ir? Soļot apkārt, nu kā soļo armija. Armija soļo, nu, mēs jau nesen varējām redzēt arī Latvijas karaspēka parādu, nu, kad viņi soļo, tās eh, krastmala pat nedaudz vibrē, zeme kustās. Un tā šie karavīri tur soļo apkārt šo zemi, jau savibrējot, un tie mūri, vēl dievs viņus pagrūž, mūri sagrūst. Jo ar šādu soļošanu ir noticis pat diezgan liels nelaimes gadījums 19. gadsimtā Lielbritānijā, kad vāra 70 karavīru soļotam par tiltu, nu, viņus sagrāva. Jā. Tā tad arī savs fizikāls pamatojums, taču pirmkārt tur ir šī paļaušanās uz Dievu un precīza viņu viņa rīkojuma izpildīšanu. Jā, tā ir dieva apredzība tāda. Jā, tā ir dieva apredzība, kā uzvarēt faktiski bez ieročiem tādā, nu, militāro zinātņu izpratnē. Arī tāpatās ar Gedeonu, jā? jā? Kar, karaspēku. Šeit ir tas, ka karaspēks palika uz vietas, jā, mēs jau, ik viens palika stāvam savā vietā, bet nometnē visi skraidīja pļaustījās un bēga un viens otru sakāva, ja, starp savējiem. Jā, viņi jā. vērsās viens pret otru, jo eh, tur ir tumsa, Nu, un tādus eh, uzbrukumus vai kaut kādus, nu, midjanieši negaidīja, jo Nakts. naktī, nu, nekaroja. Parasti šajā senajā pasaulē naktī nekaroja. Ja un, daudz cilvēki pareizi, ja daudz, tur būtu tie 32 tūkstoši, kuri oh, iesākumā nu, atnāca. Tur uzreiz būtu tāda aktīva kaušanās, bet šai gadījumā... Tāds nesaprotams cilvēku. Ne, nesaprotams taulu troksnis, nezinu no kurienes, un ir kaut kāda gaida gaisma un arī tās krūzes, ja viņi sasita. Vēl kaut kāds troksnis. Jā, bet viņi stāv uz vietas, un tāpēc <laughs> tie jau domā, ka saprast, tur, kas tur īsti notiek. Tie domā, ka tur 32 tūkstoši starp viņiem jau ir kaut kur. Uh, Un tad Viņi nevar šajā tumsā noteikt, cik jā, liels un, ir tas skaits. Tā. Un... Es arī saprotu, ka tur varēja būt tā, ka, ka uz katriem simt cilvēkiem varētu būt viena taure. Jā, un tad, ā, tur ir 300 tauris, tad, tad, tad visi 30 tūkstoši stāv <laughs> kaut kur. Nu, viņi īsti nevar saprast, jā. cik tur ir, cik tur nav. Uh, un nonāk apjukumā, jo kunga gars ir tas, kas ievad viņus apjukumā, jo līdzīgs apjukums ir arī izceļošanas grāmatā, kad faraona karavīri un rati dzenas pakaļ aizejošajiem izrēliešiem. Un, piemēram, izceļošanas grāmatā 23 līdz 25 mēs varam lasīt – Un eģiptieši dzinās viņiem pakaļ, un visi faraona zirgi, un viņa rati un viņa jātnieki iegāja aiz viņiem jūras vidū. Un rīta krēslā tas kungs noraudzījās uz eģiptiešu karaspēka mākoņu un uguns stabā. Nu, un Gideona cīņā arī kungs bija klātesošs un noraudzījās uz šo cīņu. Un kas notiek tālāk ar eģiptiešu karaspēku? Un eģiptiešu karaspēkā radās apjukums, un viņš kavēja riteņu griešanos tā, ka tie tikai ar grūtībām tika uz priekšu, tad eģiptieši sacīja, labāk bēgsi no izrēliešiem, jo tas kungs karo par viņiem pret Ēģipti. Un tāpat kā tas midiānietis ar savu biedru, kad redzēja šo sapni, saprata, ka tas ir Gideona zobens – kas ir parādījies viņiem tā plāciņas simbolā, ka tas zobens viņus nospiedīs. Un šeit šis apjukums tiesneša grāmatā jau ir parādīts pavisam vienkārši. Un tad, tad viņi skrēja tālāk, ja? Viņi, um, viņi apkāva tad... viens otru. Jā, bet eh, <laughs> tie, kuri paspēja aizskriet prom, eh, bija tad tika sasaukti Izraela vīri no Naftalī, Ašera un visa Manasas, un tie vajāja Midjānu. Gideons izsūtīja vēstnešus visus Efraima kalnos, vēstīdams, nāciet lējā pret Midjānu un ieņemiet pirms tiem ūdeņus līdz bet Bārai un Jardānu. Nu, ar to bija nogriezta midiāniešiem iespēja atgriezties savā zemē. Un arī tas, ka, tas, ka, tas, ka viņi, nu, tie, kuri vēl līdz mājām tie bailīgie neaizgāja, <laughs> Viņi bija ceļā, un tad viņi griezās pret tiem. Nu, viņi um, tika iesaistīti. Ja iesaistītie kaujā. <laughs> <laughs> Jā, viņi. un, un uh, varēja noķert visus tos pārējos midiānišus, ja? Un šeit, ja mēs arī varam izlasīt no jaunās derības, uh, no Pāvila vēstules efiziešiem. Šajā pasaulē dzīvojot starp cilvēkiem, esiet Kristus evaņģēlīja cienīgi, tā kā atnākot un jūs redzot vai prom būdams, es jau par jums dzirdu, ka jūs pastāvāt vienā garā un ka viena dvēsele kopīgi cīnāties par evaņģēlīju ticību. Nebīsties no pretiniekiem nevienā lietā. Tas būs viņiem pierādījums par viņu bojā eju un par jūsu izglābšanos, un tas ir no Dieva. Kristus dēļ jums dota dāvana ne tikai ticēt viņam, bet viņa dēļ arī ciest, izcīnot tādu pašu cīņu, kādu es esat redzējuši notiekam pie manis un kādu dzirdat notiekam tagad. Tā ir vēstule Pāvila Filipiešiem. Jā, un šeit ir tas, ka karapulks eh, apvienojās, jā, tie 32 tūkstoši. Jā, šī vienprātība. Jā. Jo vai visi 32, cik viņi apgriezās vai cik viņus vēl pasauc, tur nav teikts, jā. bet nu, viņi iesaistās šajā karaspēka vajāšanā. Mm Un tie ūdeņi bija nozīmīgi, lai midjānieši varētu aizbēgt, bet nu, tas ceļš ir nogriezts. Un arī šeit, tāpat kā notika arī cīņā ar kanāniešiem, kad ar sievas rokām tika nogalināts Sisera, šeit tie, kas dzenas pakaļ, Efraima vīri, sagūstīja abus midianiešu vadoņus, jo vadoņus sagūstīt bija būtiski. Vadoņus, ķēniņu, orebu un sēbu un dažādās vietās. Viņi vienu nogalina pie zūra orebas, bet sēbu nogalināja pie jekara sēbas. Un tulkojumā, acīm redzot, tādi tie vadoņi arī bija. Viena vārds nozīmē grauklis, otrs vilks. Bet tagad viņi ir miruši un nevar vairs ne ieknapt, ne kost. Un tie tālāk vajāja mediānu, kuri jau ir vai nu aizgājuši aiz bailēm vai kāda cita iemesla dēļ, ka nemā, nemācēja padzerties tā, kā vajadzēja. Bet Oreba nu, un Zeva galvas pāri Jordāni, viņi atnesa Gideonam. Tā pierādījums, ka tas ir, vadoņi ir ka Midians ir sakauts. Vadoņi, vadoņi pagaidām sakauti, jā, bet tur mēs tālāk lasīsim jā, vēl jo senajā, vēl. senajās kultūrās pat parasti bija tā, un vēl pat tas bija arī Eiropā, 18., 19., 17. gadsimts, ja Kaujas komandieris, vadonis ir nogalināts, tas kara spēku demoralizē un palīdz bēgt, ja teiksim tā atklāt. Bet kā notiks šī cīņa tālāk, un ka tomēr ar vienprātībai arī būs neliels pārbaudījums, bet to mēs lasīsim jau nākošajā reizē, astotajā nodaļā. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anžela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.